Francisco Valdomiro Lorenz In mia articolo della 25a di Julio pri Albert Schweitzer mi menziis Francisco V. Lorenz, esperantisto, spiritisto, mediumo, verkisto. Cio hazardo vi cercis pliain informoin pri li in la Esperanta Wikipedia? Ciali estis grava esperantisto, evidente trovidias suffici longa articolo pri li en tio enciclopedio. Resumante, mi citas. Li nascidis in 1872 in la nuna Cechio, cae mortis in 1957 in Brasilo. Ciam li estis decviniaragia, li lernis volapucon, cae du jaro in postio esperanton. Tiam li farigis autoro de la unua lernu libro de Esperanto por Cehoi, eldonita jam en la jaro 1890, tri jaroin post apero de la unua libro de Zamenhof. Ancorao in 1890 li propones al Lolo Zamenhof consili que la presseioi, qui ne havas superliteran signetoin, metu apostrofon retornitan post la literon. Zamenhof acceptis la eblezon se oni metu in la comenzo de la verco indicon pritio. In 1893, pro politica cialoi, li venis in Brasilon cun falsa pasporto. In 1894, li eclogis in la tercultura colonio San Feliciano, cae ricevis, cil libera homo, pezzon de tero de la registraro. Li cultivis sian ter pezzon ca starigis privatan lerneion in la villaggio in herba cabano. De 1909 gis 1943 li estis instruisto in la villaggio. Daure li partoprenes la esperanto movadon. Li aprobis la idistain reformoin sed poste declaris in fidela al Esperanto. Francisco Lorenz estis poligloto, sis pli ol octeg lingvoin, cae entute li estas autoro de cento da vercoi, el cui quindexes presse aperis. Inter ili estas studoi pri jogo cae grammaticoi di diversae indianae lingvoi. Lia plei grava faro estis traduco de Bhagavad Gita el sanscrito. Divers colora bucedeto estas poem traducoi el octec lingvoi. Poemoi medium vercitai aperis in la libro Vocioi de poetoi e la spirita mondo. La spiritistoi credas che li estis mediumu cae transcendis multan esperanten messagioin de spiritoi en cae pri esperanto. Astrologo, li dum multa iaro redactis la astrologian almanacon, almanac du pensamento, tio existas gis nun. Li estis ano de circulo esoterico da comunion du pensamento, esotera rondo de la comunumo de pensado, cae estis doctoro pri cabalo de la societo Roscruzza, li estis ancao framasono. Bone, nun diru al mi kiel li povis coni, ne nur coni, sed sci povi, pli ol octec lingvoin. Kie, kiam, ca kiel li lernis ilin, vivante in Brasila villaggio mese de la Camparo. Inter la lingvoi estes la Cina, la Japana, la Tibetana, la Sanscrita, la Persa, la Turca, la Malaya, plurae brasilae cae usonae indigena lingvoi. Pri celcae elili li elabores grammaticon, pri aliae li elabores du lingvaen vortaroin. En la interreto mi trovigis quin minutan portugal lingvan document filmon in quiu estas interviuiatae, inter aliae, unu lernantino lia, quiu diras che li estis bonega instruisto, cae unu pranepo, quiu assertas che Francisco Lorenz e la agio de qua iaroi laut legis giornaloin al siae gepatroi sin esti alfabetigita antaue, cae che li parolis circau cent lingvoin cae dialectoin. Li ne nur sci povis tiam da lingvoi, sed ancau povis paroli pri la culturo de la concernae popoloi. Ciel eblas? Ciu estas alia explico ol reincarnigio? Uno e la interviuatae diras che li neniam celis personan reconon au ricetson cae che li mortis humila cae malricia. Cio tio estas confirmata in alia portugal lingua document filmo in cio inter estas interviuatae liae genepoi dum presca al dia tuta vivo in la villaggio San Feliziano, hodiau urbeto Don Feliziano, li laboris matene, cultivante la teron, cae postag mese cil instruisto in la bas lerneio. Li ancau laboris cil homeopato, cae curatis multain homoen sen postuli monon. Ciam mi vidis in la Wikipedia articolo la titolon de lia verco divers colora bucedeto, mi ecavis la impreson che mi jam estis vidinta gian covrilon antau multa iaroi. Poste, mi facte trovis gin en mia libro bretaro. Gi estis publicigita in Brasilo in 1941. Cio estas la enhavo? Poemoi cae poemetoi traducitai in esperanton el quardec lingvoi. Inter ili, 24 europae linguae bulgara, franca, germana, hispana, itala, latva, litova, pola, rumana, rusa, latina, antiqua greca, kotopo, orientae linguae cina, japana, palia, persa, kotopo, cae 4 americai indigenae linguae guarania, quechua, maya, tupia. Ciu existis in la historio de la homaro alia homo qui ci povis traduci el quardic lingvoi, ne no traduci, sed traduci poesion, esperantuio havas la felicion cae honoron che li estis esperantisto. En 2012 estis inaugurita omagia monumento en la Brasila urbeto in quiu li loges la plei grandan parton de sia vivo. In la Austra Nazia Biblioteco trovigias quelcae documentoi pri Lorenz cae ancao malmultae eliae libroi. Exemple, completa grammatico de la tupia lingvo, cun aldonae esseioi pri la indianoi cae tupia antologio. Esperanto, Brasila antologio poesia, traducajoi la Brasilae aruacoi, etnografia studajo, antauata pro classifico de la Brasilae indianoi. Mi finas citiun articolon citante etan poemon, popolan serenadon, traducitan e la basca lingvo. Mi astelo amata, mi devi bon conata, jen al via fenestro venas, vian vangon vidi mi penas, cae por vi mi cantos nun. Dormu dolce mia sun, sonjon per la amo cae bono, sento vi en mia canzono.